накрила тепла коротка злива. Вони не втікали, не скинули з себе одежі, рибалили далі. Але тільки не скінчилася злива, скінчився й кльов. Та в них уже було півсітки окунів. Дрібненьких Василь Васильович одразу ж випустив у воду. І яка ж розкішна! хоч і довго довелося чистити окунів, вийшла юшка. І як запаморочливо медяно пахнув луг, і як хазяйновито, вічно гув над квітами джміль, а Ірині хотілося плакати. І вона подумала, коли б їй довелося опинитися тут в інший час, вона б насолоджувалася кожною квіткою кожним повівом вітерцю, кожним помахом крилець волового очка, хитрої і сміливої пташки, яка бігала попід берегом. Раніше вона не вміла цього цінувати. Коли б їй раніше оце гірке знання або навпаки, якби в одну мить навіть зараз відмовитись від усього обірвати в душі болісні струни. І стали б навічно її і оцей луг, і озеро, і теплий вітер. Ірина злякалася. Їй здалося, що вона хитро і підступно зраджує їхню з Сергієм любов, навіть саму себе, що вона тепер нещира подвійно. Донедавна їй здавалося, що вона стала причиною Василевого нещастя, але несла щастя іншій коханій людині. І це примушувало не те, щоб забувати, що буде, коли вона скаже про все чоловікові, але все-таки мов би йти вгору, хоч і полячній, тернистій дорозі. І як вона скаже, отакому нехай і нелюбому чужому, але простому, наївному, як хлопчик чоловікові, і несправді зовсім по хлопчачому підкрадається до тоненької зеленої болотяної бабки, щоб упіймати її за хвіст. А тепер вони гинули обоє. І вона не могла прийти на поміч ні тому, ні тому. І накочується на них страшне, накочується, неначе поїзд а ти лежиш на рейках із зв'язаними ногами. Їй колись таке приснилося. Вона навіть прокинувшись, довго ціпеніла од жаху в темряві. І ще лунав у вухах стукіт коліс, і мчалося з пітьми чорне страхіття з величезним жовтим оком. Те страхіття все ближче і ближче. Вона сама перевела стрілки для поїзда. Таки сама, хоч і не самохідь, підштовхнула Тищенка до Сергія. Мабуть, треба сказати правду. В глибині душі чи свідомості вона почувала таку потребу, бо цей критичний момент довести руйнацію до кінця. І тоді вже або будувати на руїнах нове, тільки будувати, або покластися на долю та гинути й собі. Гинути не самій, а вдвох з Сергієм. Злий розум чи серце штовхає її до якоїсь крутої межі, їй знову хочеться за щось ухопитися, щоб виправдатися перед собою намагається пригадати перенесене через Василя приниження. Але пам'ять чомусь нічого подібного не знаходить. Якби він був поганою людиною, було б легше. Або якби хоч вона могла чимось допомогти йому. Це поза її волею. Хіба що піти до директора і розказати, який Василь.